Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. April 16, 1927 Ipinanganak ang ikadalawang daan at anim na putlimang Santo Papa at kasalukuyang pinuno ng Simbahang Katolika, si Pope Benedict XVI. Isinilang si Joseph Aloy Ratzinger sa Bavaria, Germany, at bininyagan din noong araw na iyon. Siya ang ikatlo at bunso sa magkakapatid. Ang kanyang ama na si Joseph Ratzinger Sr. ay isang pulis habang ang kanyang kapatid na si George ay isa ring alagad ng simbahan. Sa murang edad na lima, kinakitaan na ang batang Joseph na pagnanais na maging isang pari. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.